Čeka gdje ti je duša snila, takvu ti učinila, vas naše duše griješne, jadni smo mi bez tebe. Za nas puta nema drugog, oci puta tvog, jer dunjalog prolazanje, a smrt blizu je. Za nas puta osim puta tvoj jer dunjalu prolazanje, a smrt blizu je. Primi noćas zove naše, stvoritelju uzvišeni, samo ti si hvale jedan drugog nema ja. Samo ti si hvale vrijedan, drugog nema, ja rabi. Sve što stori ti, rabi, tebi seždu učini, a muslimu grijehe to ne, s pravog puta odlazi. Tvoja milost velika je, pa oprosti ja i uputi svoga roba, ne ti talbu učini. Tvoja milost velika je, pa obrosti ja rabbi, i uputi svoga roba, ne ti ta učini. Primi noćas dove naše, stvoritelju uzvišeni, samo ti si hvale vrijedan, drugom nema ja rabi. Primi noćas dome naše, stvoritelju uzvišeni, samo ti si hvale vrijedan, drugog nema ja rabi. Samo ti si hvale vjeran, drugog nema, ja